sastanak na spiku o, ovaj, Serbian chaptera, tako da imamo neke stavke danas da iznesemo. Ja bih zamolio Milana da krene s onim informacijama koje on ima, pa ćemo menjati mikrofone, samo krećemo od Damljana, pa nadole čim Milan završi svoje. Ne, ne moramo prozivati, jednostavno kako završi idemo dole, ako neko neće da priča, ili ovaj, nema šta da kažem, nek stavi ovaj ili nek mutira mikrofon. To je to. Milan, izvoli. Ok, ovaj, ima par stvari koje se ne tiču samo e, čeptera i ovo nije sastanak Srbije nego bivše Jugoslavije. E, ovako, e, prvo bi možda mogao da spomenem film. E, Peter je dao neke najave, dao je neke informacije kako će šta ići. Ne, neki datum koji se sada spominje je 15. januar. Pre toga dobit će koordinatori, to se još uvek ne zna kako će biti organizovano, dobit će koordinatori chaptera, pa će se videti kako će se prevoditi. Zatim do, dobit će se neko odobrenje sa kojim može da se priđe nekim bioskopima i da im se ponudi projekcija tog filma. A, Film će biti znači full HD rezolucija tako da može u svakom bioskopu da se ponudi. A, Sva, sav prihod od filma ostaje u čepterima s tim što će Peter ili neko od njih proveriti ovaj, da to se koristi za projekte. A što se tiče samog naplaćivanja karata i ostalo, to je do samog čeptera. Znači, a, bioskope iznamljuju džepteri. Da li će oni uspeti da se pogode da se naplati to iznamljivanje od karata, da li će morati nešto napred, da li će ovaj moći da se izvede da su karte što jeftinije pa da samo ovaj bioskop pokrije uh, svoje neke osnovne troškove, a da što više ljudi vidi film ili će gledati da ako im treba za neke projekte da uzmu i chapter i nešto, e, znači to je potpuno na njima, naravno Peter će izvršiti neki uvid posle svega i to je to otprilike, a Uh, film će izaći u isto vreme u svim državama, znači na platno. To je, kažem, možda 15. januar, ne zna se tačno, treba Peter još uvijek da proveri sa advokatima, pa ćemo znati više informacija. Uh, što se tiče toga, znači najbolje bi bilo u što više bioskopa da se to prikaže ako ne glavnim gradovima u, gde se zna da će doći ljudi pa kako god, bar ono da se prikaže, ali što više to bolje naravno. Evo, da ne dužim sada, znači imam još par tačaka, ali ajde evo, da čujem ako neko ima neka pitanja ili nešto dok sam još u ovoj temi. Mogu li ovaj da te ispravim? ovako, online gledanje neće ići isti dan. Ići će nešto malo posle. Ne mnogo, ali malo posle, a što se tiče skidanja filma, to se još uvek ništa ne zna, pošto je Peter film prijavio na par festivala koji ne dozvoljavaju da se film odmah nađe na downloadu, bar ne zvanično od strane njega. Tako da to ovaj, još, mo, još uvek mora da se vidi. A, li bit će online gledanje, ali ne, znači nije poenta onda nema svrhe iznemljivati tolike bioskope, ići će nešto malo posle. Ovo će biti svetska globalna premijera e, tog datuma kada bude, ali samo za bioskope. Da, pa definitivno. On će se ovaj, još uvek, mislim, bit će sastanak sa koordinatorima, ta će se znati naravno još mnogo više informacija, ali eto, ovaj, ipak sada možete da imate u planu da gledate ako možete neke bioskope videti, raspitati se, pošto kod nekih bioskopa to mora mnogo ranije da se najavi, znači to je ono čisto orijentacijano neki 15. januar. Ok, ja bi Ja bih samo sad, ako je to dobro, to se još sad za sat ne zna, to je bila neka samo moja ideja. Kako je mogućnost, ne znam Ivane, sad e, koliko će biti, će biti dosta vremena da se to prevodi na, na, na, na, na sve te jezike, znači s dana. E, možeš li malo više o tome reći ako nešto znaš, e, neke stvari me da bi onda komentirao ako bi ti e, Ivan mogao e, nešto o tome reći, kako je sa tim? pre, prevodilačkim dijelom. Ili ćemo mi dobiti samo tekst, prevoditi tekst bez audio, pa će, se, pa će on, onda vjerovatno automatički baciti to što smo mi preveli kako će to biti. Mogu ovaj, u stvari Ivana, kako hoćeš, ajde. Ajde ti Milane, ja mislim da si upućeni od mene bio sam na tom sastanku, ja nisam org za sada je priča da će se dobijati transkript nekih otprilike mesec dana što se smatra da je dovoljno da se prevede a, film. Znači transkript će biti, e sad da li će biti u delovima da to ipak, ovaj, pošto veliki rizik i to stvarno ne bi trebalo da dospe u javnost pre same premijere filma, tako da definitivno ovaj, mislim da video snimak odpada, Tako da, eventualno neki transkript, tekstualni fajl koji može da se prevodi, znači na onom principu ko što se na dot subu prevodilo, samo što će ovo ići mnogo privatnije. Mislim da je to to. Evo Ivane, ako ti imaš još nešto da dodaš, da sam zaboravio. Pa koliko se ja sećam na li, o, lingvistik tim sastanku su nešto pominjali da će da Pita razmišlja da li da da u delovima, da li onda napravi delove ili ćemo mi praviti delove, ipak da on podeli u to neke celine, da se prevodi kao ne, ne znam, celina o određenoj temi ili čemu, čemu već. Tako, ali još se ništa ne zna, to se samo onako na, nagađa i pretpostavlja šta može biti. Da, ovaj, to, to sam mislio pod onim da će biti u delovima, a ovaj, mnogo više kao što sam već rekao će se znati na tom sastanku sa koordinatorima, taj sastanak se očekuje uskoro tako da, pošto ima još dosta novina, znači e, radi se i na e, sajtu koji će obuhvatati sve čeptere, e, znači baš će biti organizovan, radi se, verovatno će se uskoro biti druga, ako ne i posle druge i treća verzija glavnog sajta rade se neki radio showovi, radi se, bit će ubačeno još ako sam ja dobro ovaj, sećam neki pet timova možda još da će se izdvojiti recimo i tako mislim da je to to sad ovaj, da mi nešto si još hteo za te prevode. Pa ništa, ja sam tu kod nas razmišljao, mi imamo neku mogućnost, jako je a, e, a, e, dobra gospođa, stara, već a, e, odradila cijelo, cijeli život a, na RTV Slovenija i baš to ona je prevodila, ona je prevodila, pa sam ja razmišljao da u tom primjeru, pošto ta moja grupa, mislim, ova naša grupa <clears throat> lingvistik tima, jako su uh, zauzeti jer su to stari ljudi pa jako puno rade i jako puno familija, znači radi se i njih bi jako fokusirao samo na, na, na to prevođenje tog e, Venus Project sajta, pošto je to meni jako bitno. Ja se nadam da u tom mjesec dana kad će se to srediti jer smo samo još frequently yes, question, uh, i to je to i onda smo mi onda proofreading i mi smo završili s njime i mi bi odmah, ja bi ti, te ljude odmah napred uh, e, režirovao za nove prevode, a ovo što će biti od filma, ja ću dati toj gospođi, uh, ona to računa 800 evra, ali meni će računat za 100-200 evra. Uh, što, I sad pitam da li je to ok, da li vam se to sviđa, ja to imam mogućnost i to napraviti, recite to, ovaj, mislim da će dalje biti već do koordinatora, uglavnom a, to, to će svakako biti prioritet svim lingvistik timovima kada se dobije da se to prevede ako naravno žele da se film a, prikazuje kod njih pošto prikazivaće se samo ko ima potpuno a, preveden i proveren a, tekst na svom jeziku a E, što se tiče znači, toga, to mislim da je stvarno do koordinatora jedino uh, mora biti pouzdano, to ne sme nigde da procuri. I to je to. Da, ne, ne, to je sada gospođa, ona bi napravila mama uslugu, mislim meni uslugu, da bi to prevedla, to ona ne bi nikome ni dala, čak i nema ni internet, tako da za to se ne bojim i to sam ih htio pitao, mislim ne ja reći, nego na tom sastanku reći da meni ne treba audio file, da mi treba samo tekst, format kao što si ti prije rekao i, i, i to je to. Kad budemo pričali o, o tome kako prezentirati film ovde u Sloveniji, to je druga priča. To što se tiče tog titlanja, tih uh, titla, ja mislim tu mi u Sloveniji imamo mogućnost da to radimo jako jeftino jako brzo i jako kvalitetno. E, zato je ta gospođa je i lek, e, znači lektoriše i prevodi engleski to. Ovo, ovaj, mene samo zanima ovo, da li je jedna osoba u mogućnosti da prevede taj film koji traje 3 sata za mesec dana? ne, ne znam, ne znam kojim tempom žena radi, ako je onako rutinski to sve iskusno, možda, ali o, moje neko lično iskustvo je da, da to ide jako sporo i 3 sata film je puno. Pre, pre bi da se to radi u timovima, onako, da svako dobije, se napravi neki veći tim, da svako dobije desetak minuta tog filma. Pa da mhm, imaš pravo, da. Baš ću to pitat e, sutra, odnosno preko sutra, koliko njoj treba, mislim, ona, će mi, ona, ona bi željela znati koliko tu ima riječi, pa će po riječima bolje znati koliko približno ona treba, da sad si mi baš uh, sjetio da je to tri sata, tako da da, ne vjerujem da će ona moći to u jedan sat, u jednom mjesecu napraviti, sumnjam, vidjet ćemo. Dobro, to je to iz moje strane. Ok, ima li još neko pitanja u vezi filma, prevoda filma ili nešto slično ili možemo da nastavimo i dalje? Ja nemam ništa, to bi bilo to. Ako neko ima nek pita. Ovako, ovaj, sledeća stavka radi se na uh, sajtu uh, e, ZM Chapters. Uh, to će biti oficijalni sajt na kojem će se nalaziti svi chapteri uh, u svetu, znači i glavni i pod chapteri, e, ali e, bitno da su oficijalni. E, sledeće, trebalo bi, ovo vam javljam unapred, znači ovo još uvek ne, neće tražiti od vas, ali uskoro bi trebalo informacije, znači da skupite ko je koordinator, koliko prilike aktivnih članova ima, gde se nalazi sajt i ako imate još šta da dodate, pošto to će se dodavati uh, u info, znači na tom glavnom sajtu u mapi koju, koju radimo trenutno. Uh, također uh, aktivni članovi i uh, Koordinatori će trebati da se registruju tamo, za ostale još uvek nije u planu trenutno, znači nego prvo će e, se raditi ti a, e, svi koordinatori timova, glavni koordinatori subchaptera itd. i oni aktivni, ali stvarno aktivni članovi, pošto a, e, će to biti a, sajt koji se bavi samo pitanjima chaptera, tamo će se verovatno podnositi i a, reporti i sve to što se do sada radilo ovde, naravno mislim postojeći i dalje sastanci, ali mislim da će dosta toga da se radi tamo. E, a, ovo sastanak bilo, izvinjavam. Da li ovaj neko ima neki pitanje ili da pređem dalje? Prvi put, drugi. Jel prodat, prodat, ajde Milane, dalje. Ovako, eh, ponuđena je, radit će se eh, radio emisija na verovatno blog toku ili tako nešto. Eh, mi ponuđena znači neko ko ima vremena da se posveti tome, bio bi gost tamo svake nedelje ili svake druge, treće nedelje a, vežbao neke govore, znači izlaganje u javnosti, a, odgovaranje na različita pitanja itd. A, znači tema je naravno a, zeitgeist i stvari takvog tipa a dobijali bi napred da se pripremite o toj temi pa bila bi verovatno uključivanja i onda bi odgovarali na pitanja znači Sve zavisi koliko se ljudi prijavi, da li će to biti da gostujete. Svake nedelje, svake druge, svake treće itd. Pa ako ima neko, ovaj, pošto globalna emisija, tačnije iz Amerike je, ali ovaj, žele da čuju eh, različita mišljenja sa različitih strana, znači, tako da bi im odgovaralo a, neko odavde, pa ako e, želite i ako imate vremena, mislim da je super mogućnost i može ovaj dosta toga da se nauči i a, e, čuje. Tako da ako ima neko, nek mi se javi pa ću uputiti dalje. Čekaj, rekao si to je globalna emisija i ove, ovaj, na engleskom jeziku. A, da, da na engleskom jeziku, to sam zaboravio da pomenem, a bitno je. No, pošto i danas kad si mi govorio o Skype, ja sam mislio da je ovo ovaj, nešto lokalno iz Srbije, pa sam pobrkao. ne, ne, globalna emisija, znači bit će dosta slušalaca, bit će ozbiljna emisija, ali eto, problem je što je na engleskom, a oni bi stvarno ovaj, da čuju različita mišljenja sa različitih strana. Tako da eto, ako neko može i hoće, neka kaže. Evo ja se prijavljio. Pa i ja. Ok, ovaj, da, imam vaše Skype adrese, tako da ćemo o tome moći tamo još kasnije. Da ne dužimo onda o tome. Da li ima još neko? Ok, da, onda to što se toga tiče. A, ovako samo, znači, pošto a, e, će se raditi taj film i sajtovi i još dosta stvari, znači ima sad uskoro kreće a, stvarno da se radi punom parom, tako da e, Z-Day ko ima vremena trebalo bi odma, to jest što pre početi planirati, zato što će tad biti frka pa da se to isplanira stvarno kako treba. Mislim, ostaće vremena i posle filma, ali e, znači savjet što pre početi, a što se tiče ovog samog srpskog tima, mi mislimo ovaj, da bi trebali isto ovih dana da se okupimo e, sastanak neki što se toga tiče. O, ja nisam pratio ovo poslednji put, ja sam nešto ovaj pad, pa ako neko ima pitanje ne postavi Milanu. Što ste danas vi svi, ništa ovaj nastavljamo onda. E, što se tiče Srps, što se tiče srpskog sajta, on je skoro gotov, bit će preveden narednih dana, sutra ili preko sutra i ovaj, do srede bi trebao da bude okačen a, tako da ovaj, mo, moći ćete malo da se aktivirate na forumu i tako dalje, a ako još neko ovaj, ima vremena, još uvek se prevodi, znači svaka pomoć je dobrodošla i stvarno je sada to naš prioritet što se tiče našeg čeptera. A, I ako imate neka pitanja, to je to. Odgovorit ću i što se tiče mene za večeras nemam ništa posebno da kažem. O, ja bih pitao Mihajla ili Srđana, je li ima neke informacije o Robertu i o tome šta je on odlučio, šta se dešava, da li će doći na TeamSpeak ili to ostaje na tome, o, ovaj, da na onom forumu na kom nema niko pristup, nema niko nego većina nas nema pristup. Šta se, niš, ništa, ovaj, nikakvu informaciju već dve nedelje nemamo od, od kad je on postavio o, onaj post. Hvala. Pozdrav svima. Ovaj, šta da vam kažem, čuo sam se s njim onda u ponedeljak kad smo se čuli, Milan je bio prisutan ovaj, i tražio sam znači, da mi pošalje šifre neophodne jel, za sajt i on je rekao, važi, pustit ću ti u mailu. Nakon tri dana, u četvrtak uveče, sam dobio to, prosledio sam Milanu, Milan je rekao da li je to namerno ili nije, te šifre nisu sve, ja se iskreno ne razumem šta je sve tu neophodno i Milan je tačno je napisao šta je potrebno, to sam ja prosledio dalje i Slobi i, i, i ovaj Robertu. Robert mi je odgovorio danas da on nema te podatke i da moram da pitam da moram da pitam Slobu, još uvek čekam odgovor od Slobe, tako da ne znam šta da vam kažem, eto to su sve informacije koje imam, znači prebačena je loptica na slobu, pa sad čekam njegov odgovor. Sa kojim sam se isto čuo i koji se inače složio da se nastavi rad na tom sajtu. U ponedeljak sam se čuo i on se slaže s tim da se na tome radi i da se nastavi to kao što sam i sam govorio i što se srđan slaže većina nas ovde u Novom Sadu da se nastavi kako smo i radili. Hvala. Ja ne znam šta da vam kažem, kada ne, mo, ne može se, e, postoje, postoji tu jedna pravna rupa u svemu tome, postoje osnivači pokreta, kako sam tamo i napisao na onom Bruka sajtu što stoji bez veze, ja ne znam zašto ono i stoji, ove, gde ljudi uopšte neće da odgovore i ko uopšte je imao kontakta samo nekoliko ljudi, da da postoji pravna ta nesuglasica zvanično, ja ne znam šta postoji od uopšte sa svih tih sastanaka <clears throat> zapisnika, znači šta je sve uvedeno u zapisnik. Poslednje koliko znam je to sama osnivačka skupština, sedam osnivača proglasili, to se pričam sa pravne strane, proglasili Roberta za predsednika, predstavnika udruženja po statutu, zvanično će to isteći za šest meseci, znači treba napraviti novi sastanak i treba videti šta dalje. Eto, iskreno, da vam kažem, to je bio 29. april, ako se ne sećam, do, ako nisam upravo sređan, ispravi me. Mislim da je bio 29. april osnovačka skupština i da je samim tim 29. oktobar. Kaže? I znači to je 29. oktobar. E sad ja nisam prisustao, izvinjavam se, na početku sastanka i da koliko je bitno e, sam, sam statut i sam pokret, koliko je bitan u odnosu na sajt. Koliko sam shvatio, sajt je, sajt je ovaj, prioritet, pa ispravite me ako grešim. Znači, treba raditi na tome da se to, da se to ovaj, radi na sajtu i da li postoji neka alternativa, ja ne znam da li imate neku alternativu uopšte. Alternativu za sajt? Da. Pa, ovaj, ima alternativa da se registruje novi domen i da pokret u duhu vremena sajt ostane takav kakav jeste, da, da možda ostane kao neki neoficijalni, no kome bi radili vi iz Novog Sada, da vam je tako lakše ili što, a da se napravi jedan baš za komplet chapter, za komplet Srbiju, da gde će moći svi da ovaj, na njega da, da dođe da, da će forum biti transparentan i a ovo da bude da li neki regionalni ili šta već, to se možemo dogovoriti. Ako mi, ako mi uopšte dođemo ikada do pristupa znači podacima ovog sajta da, da možemo da ga editujemo. A ovaj, kako bi se zvao taj sajt? Ili imate neki domen, ime, neku ideju koju bi zakupili? Evo, ovaj, to je ta ideja koju bi mi e, računali smo, znači što kraće, što jednostavnije ljudima da zapamte ako vide na nekom flyeru ili plakatu i da mogu kući da odu onda posle na njega. Pa okej, okay. okej, okay, mislim, što da ne. I čak i ovo ako dođe ikad u, mislim ikad, da li sutra ili za dva, dan, dva, tri, pet, ne znam, deset, da se može da se redirekt napravi, jel? to vi znate bolje da se preusmeri na, na ovaj sajt. Ili da se podigne isto. O, ovako kad se, znači, nama je najbitniji hosting, pošto hosting je tu i najskuplji, domen nije problem, domen ćemo rešiti, hosting je već malo skuplji, ali mogu čak obe adrese ovaj, da vode na isti sajt, znači da pokret u duhu vremena ne diramo, ima dosta njih koji znaju tu adresu i da jednostavno dokupimo da čak i ovu i obe adrese vode na isti sajt, iste podatke, isto sve, znači to je bez problema ikakvih. To se meni tiče super, to, to što si sad rekao, to je fantastično. Nego ja bih samo tu nešto pomenuo, e, Mihajlo, da li ste u statutu napisalo, jeste u statutu pisali ko je predsjednik ili ste, e, e ste pore, pore, e, pored statuta napravili u A4 format kao da, da, su se, da su se našli osnivači društva i da su na tom sastanku osnivači društva dolučili ko je predsednik, ko je e, blagajnik, ko je tajnik, Da li ste vi to napravili posebno od statuta ili ste to pisali u statut? Statut je poseban, nema ni jedno ime u statutu i postoji osnivački akt koji je donošen na osnivačkoj skupštini u kojem se nalaze I, imena. E, to, to. Onda vi ne trebate mijenjati kompletni statut, nego samo mijenjate taj akt. Tačno, tačno, pa po statutu tako je napravljeno da, da se na šest meseci bira, prvo stojalo na dve godine kao kod vas i onda sam, i, smo izborili to da, da bude na šest meseci kako bi to bilo možda relevantnije. Ako je neko dobar, lako ćeš ti reći nek bude on. Eto, više ispostavilo se da, nadam se da će tako ispasti da, da će to funkcionisati dalje. Da, jer e, tu, tu smo mi jako uh, skrenuli što se toga tiče, na početku smo i mi želeli imati predsjednika uh, da bi bio predsjednik bla bla bla, ali uh, na kraju vidjelo se, ok, nek bude predsjednik samo za officially, za taj sistem, jer, jer, jer, jer smo vidjeli da, jer smo mi ovdje vidjeli da niko ne može biti dobar predsjednik, dobro, malo sam skrenuo s puta, izvinite, ali brzo ću, da, da, ne, ne može biti, da, da, da, da neko ne može biti predsjednik, pošto nije nikak ni bio i ne zna šta mora predsjednik raditi. Pa smo se onda dogovorili i ovde da imaš koordinatore, znači onaj koji recimo kao što su te in, in, in, in, in, in, uh, interplanetarne grupe, kao, kao ih je, na, kako ih je nazvao Žak, uh, gde ako imaš svoju ideju, odnosno ideju koju, koja bi bila uh, u, u skladu sa Linus Projectom i Resource Based Economy, uh, i da jesi onaj trenutak koordinator za tu ideju i kad se ta ideja završi, više nisi koordinator, nego jednostavno uh, radiš sa nekim novim ljudima ili ideš na neku novi projekat ideju. Znači, taj predsjednik je bio samo officially za, uh, za taj sistem, odnosno ako dođe do kakvih, kakvih bilo kojih uh, pizdarija ili bilo čega, znači tamo je predsjednik, tamo je tajnik, a, ono što smo se mi unutar dogovorili, to su bili toga, e, sasvim drugačiji dogovori, kao što sam prije rekao, što je to, to je to. Ne znam da li je pametno da, da, da, da, da ima, da ima i u samom društvu, e, znači u samom društvu pokretu e, predsjednik, nego neka bude predsjednik samo oficijalan za, za taj sistem, a, a način rada unutar grupe može biti, a, može se dogovoriti interno to. Pa tako je, tako je kod nas e, i definisano, mi smo znači samo po ugledu na vaš statut radili, preved, prevodili pa prilagođavali našem zakonu i još ga inače malo olakšali sa tim jer mi smo izbacili sekretara i, i, i blagajnika i sve te stvari koje ste vi imali. Prvo smo krenuli sa tim pa krenuli, baš malo je falilo da ga usvojimo i onda smo Robert, ja to, ajde još više da razbijemo, da, da ne bude hjer, hjerarhija, znači da se i svaki predstavnik, ja mislim da je to i kod vas u statutu stoji, znači može, ne predstavnik, svaki član udruženja ima pristupa svim podacima, blagajni, može da utiče, može da predlaže, znači taj predstavnik, predsednik smo stavili čisto simbolično da bude. Znači to je samo, a isto imamo grupe, da, to si ti pričao, ovaj, isto imamo grupe i E, mi smo tad zamišljali, pošto se sve zasnivalo na na ovaj ne na resursnoj ekonomiji nego na uopšte ne znam, ispalo je onako kako uopšte nis, nis, nismo planirali da ispadne. Znači ne znam šta se to koji kod vas desilo da, da uopšte samoodrživo društvo je bila osnovna ideja i ceo statut se zasniva na samoodrživom društvu i ovaj, mislili smo da ćemo imati određene grupe što se tiče energija raznih vetra, sunca, tako tih stvari, da će materijali da se proučavaju i tako razne te neke stvari, do toga nikad nije došlo, da ne pričam sad zašto, to smo izmizane priče, i ovaj, tako da i sad sam, iskreno da kažem, nisam siguran koliko je taj, taj statut prilagođen ovome čemu se radi. Jer eh, sve se nekako svodi na promociju samoga Cajgajsta. Manje više Venus, to i ti Damjane vidiš. Ovaj, i, I sve se svodi na, a gde je tu uopšte društvo koje, koje bi mi, mi ovaj, gradili i neko rešenje koje nudimo, e, to je iskreno, znači, sad ću vam reći što se ja pitam, znaš, ono, da, da, li, da li treba promovisati Cajgajst, jer neki ljudi kad dođu, to sam isto pričao jednom ne znam da sam pravilno iznao, ali ponovit ću, kad dođeš do određenih saznanja, ti jednostavno to prerasteš i ideš dalje. Znači, nešto ti sad zadržavati na promociji nečega što si ti shvatio. Ne da si shvatio, nego si, možda misliš za sebe da si to absolvirao i da ti jednostavno treba da ideš dalje. E, tu se stalno pojavljuju ti mlađi ljudi koji i dalje rade na toj promociji, a iskreno da kažem, ja kontam da, da smo mi malo više to, mislim na nas starije, hteli od samog toga da, da pravimo neko društvo. Hvala. Mislim da bi u principu za sad jeste ideja još uvek promocija svega iz pokreta i ideje i, i Venus projekta i ostalog, E, jer trenutno ja mislim da nigde još ne postoji neka snaga veća za konkretne projekte neke da bi se nešto radilo, znači mora postojati omasovljenje pokreta, mora postojati puno ljudi koji su spremni nešto da rade, koji su spremni po toj novoj ideji da rade bez nekih velikih finansijskih ulaganja i podloge i obezbeđenja, što trenutno ja mislim da nema ovde kod nas. Videlo se i prošle godine kad je počeo sa radom i na onom oficijalnom delu, na oficijalnom forumu, pa srpski deo, da se skupi određen broj ljudi i to se polako svelo na, na malu grupu ljudi kao što je i ovde, trenutno dolazi nas desetak, ima puno simpatizera, ali je malo ljudi spremno da, da uloži neki uh, svoj rad, a kamo li sredstva je bilo sva. Tako da smatram da mi nemamo još snage za to i da treba još uvek raditi i da E, promociji, e, na promovisanju pokreta ideje i nove ljude ubacivati to da i oni promovišu kad se nakupi neka kritična masa, što <laughs> kažemo da nam omogući, onda može da se pređe na konkretne projekte. Ovako dva, tri čoveka ili pet ili šest neće naći dovoljno snage ni, ni ljudi za sebe da, da rade konkretne projekte, znači po meni. Evo ja bih samo, samo kratko dao jedan primjer historije, znači, nemoj mi krivo shvatiti, Peđa, ali i koliko je bilo na početku ljudi sa Leninom? Ja mislim da je bilo jedno 15, znači 15 ljudi je bilo u stanju nagovorit, okrenut 100 milijuna Rusa ili ne znam koliko ima Rusa, da su se okrenuli protiv familije Petrov, koja je u to vrijeme bila najbogatija eh, familija na svetu sa milijardu dolara e, e, para. Hoću reći, ako imaš sredstava, dosta nas je 15-20 onih pravih ljudi koji stvarno žele promjenu, pa i oni mogu, mogu puno napraviti. Kažem ne sad da, da mogu sve, ali, ali, ali, ali ako se neće naći, uh, mislim, teško ćeš naći danas e, ljude i samo ako se puno ne fokusiraš u to koji bi, te, koji bi ti slijedili i išli istim putem kao ti. Znači ako ih ima samo 10-15 onda žao tim 15 i 10 toliko moraju raditi toliko više e, da, da, da probaju napraviti e, neku promjenu, ako me shvaćate, nemojte me krivo shvatati da ja sad forsiram ovde nešto, ali kažem da i 10 i 15 ljudi mogu okrenuti neku masu ljudi samo ako to žele. To, to je bio moja poanta, izvinite. Hvala. tranzicionim planovima, projektima, e, ne mislim na globalnom nivou, to svi znamo, nego mislim na, na lokalnim, na manjim jedinicama, to, to niko ne radi, eto, to je neka od ideja zašto to nema. To jest, Jeste, razumijem ja taj deo da neki uspeh ili konkretan projekat daje najbolju motivaciju za dalji rad i najlepše je kad dovesti nekog i pokazati mu nešto konkretno. Samo je e, e, pitanje ko, koga ćemo dovesti, šta, šta mu možemo pokazati ovako u početku. Ja mislim da i sama ideja kao ideja može da bude jedan e, projekat, ali kvalitetno i konkretno širenje te ideje, zatim ovaj rad na sajtu ovom širenje toga da tako da imamo neki alat za, za, za dalju promociju. A, sigurno nisam protiv konkretnih projekata ako neko iznese neki plan da se, svi, da se svi uključimo u to, ali da iznese neko konkretan predlog ili konkretan plan. Ja e, trenutno <laughs> nemam sam ideja, niti verovatno imam nekih mogućnosti e, da sam nešto napravim, ali sigurno da, da bi se uključio u, u tako nešto ako postoji neka konkretna ideja koja bi mogla da se iznese. Sad se vraćamo opet na ono pitanje koje sam ja slušao, e, koje, kad sam bio u Ljubljani pa je postavljeno u fresku nekoliko desetina puta sam čuo kako ljudi dolaze i pitaju dobro šta sad mi da radimo? I čovjek kaže, promoviti šite ideju i oni kažu, ne, ne, niste nas razumeli, koji je tranzicioni plan? I on opet, ja sam tako razumeo, on kaže promovišite ideju. Onda on kao, ne, ne, ne, niste razumeli, šta mi sad treba da preduzmemo? On kaže, promovišite ideju. Onda dođe treći i kaže, e, Fresko, šta sad mi sad radimo? Eto, mi smo sve shvatili. On kaže, promovišite ideju. Znaš, i, i ljudi non stop dolaze i pitaju čoveka isto i on isto odgovara i oni ne čuju. Ja sam to jednostavno tako video i mi sad isto o tome ovde Eto, nam se smetao, ta, tako sam ja to video. E, ljudi, znači kad dođeš do određene, do određene do kriterijuma, odnos, od određenog vrha i onaj peak level dostigneš, šta ćeš ti sad dalje raditi? Znači ti dalje da promovišeš ideju, zaista ko što ti se govori, ili ćeš to da iskoristiš u svom ličnom životu, kao što je kod nas u pokretu bilo kod određenih ljudi, i idu dalje da to primenjuju u svom ličnom životu kao i sve ostalo. Naučio sam da, ne znam, u školi određene stvari, ja ću to da primenjujem u svom životu ili neću da primenjujem. E tako je ovde bilo sa, i mi se sad upravo to isto pitamo i to, to, je, to je ključno pitanje, da li ćemo mi da promovišemo ideju i na koji način ćemo, da, da li ćemo se mi organizovati dobro da promovišemo tu ideju i da li ćemo promovisati to što je Rafael napisao gore, da li ćemo promovisati teorije zavere ili resource based economy I šta ćemo mi zapravo raditi? Mislim da je to ključno, jer većina ljudi se tu slomi, ja sam tu vidio dosta ljudi, i dalje pričaju o masonima i o tim stvarima, kako je to teorija zavere i tako dalje. E, ja, samo malo pređe odmah, ja imam e, odgovor na to, e, odmah, ra, e, što, što, što, što se tiče rada, rada je ogromno, jako puno stvari se može raditi, napraviti baš pa u tom trenutku da bi išli uh, tim putem. A stvarno lijepo si rekao Mihajlo, tačno tako je bilo. <laughs> ljudi su čuli o njim stvari, stvarno priče, oni nisu ni čuli šta, šta, šta im on kaže, to je istina, ali ima rešenje. Ne može biti na danas, na sutra, to svi znamo, ali postoji rešenje, evo baš mi smo još došli do toga, razgovarat ćemo o tom pikniku kojeg smo mi danas imali, i, i gdje je bilo jako, jako uh, efektivan piknik uh, gdje smo jako puno stvari uh, dorekli, uh, do, uh, pokazali, uh, svima rekli šta je Zeitgeist, da je to, uh, da je to Gaša Luka uh, Linus Projekta, uh, i, i to je to i, i, i šta je u interesu e, da, da, da, da, da, da to, e, taj pokret radi. I mi smo to iznijeli van i ljudi, su do, i ljudi koji se s time e, strinjaju i koji su, koji su bili složni sa time potprli su ta dva velika plana koje mi imamo, to je besplatna energija, sad kako doći do toga i kako na tome raditi, ne bi sad o tome, ali, ali, ali, ali mora se početi nek, neki tranzicijski dio uh, baš tako, mislim, tim baby steps, znači ne na brzo nego polako, a, a, a rešenje ima i, i, i problem je samo u tome što sam ja vidio ovde, reći ću odmah kod samota, razumeš, on sve što zna je, je internet sajt i, i ja ga shvaćam, a razumeš, a ne možeš sad otvoriti pet sajtova, zato nemaš više šta da radi, a, a ne bi na, no, naučio nešto novo. Ja sam njemu rekao, lijepo, zašto ne ideš, ne pročitaš resource-based economy, ne naučiš malo da pričaš i ideš sam, pa pričaš sam i on kaže ja to ne znam. Ja sam njemu rekao ne znaš ili nećeš želi da naučiš. Jer i sad svaki forsira samo u svom, u svom stilu i radi samo ono što on zna. Niko ne prihvaća ništa novo i, i, i, e, i da bi se naučio nešto novo. A to, je, a to ja mislim da je bitno. E, primjer, ako je lingvisti tim koji jako stalno čita i prevodi tekstove, oni najviše znaju, oni znaju tačno sve šta i kako. to su ljudi koji bi morali pričati drugim ljudima I tako treba, treba bi, svaki od nas bi morao naučiti uh, da, da, da, da, da, da priča i da, i, da, i, da, i, da, i da širi tu vijest. A uz to mogla bi se početi promjena što se tiče besplatne energije, ali to o tom potom. Evo, toliko uh, što ja mislim. Hvala. Um, to sam ja hteo um, reći, znači po meni je uh, kad kažemo projekat i kad neko pita šta sad radimo, kakav je projekat, ne, nije, ne može biti projekat samo nešto materijalno ili opipljivo, naročito ako nemamo po meni još mogućnosti, nemamo mogućnosti da napravimo neko samoodrživo selo ili ne znam, da su to ogromna financijska sredstva potrebna i, i neki radi da bi to donalo brze rezultate. Po meni je jedan od projekata širenje te ideje i ne samo ideja, ne samo da pričam, ne pogledajte za igre filmove, nego a, postoji konkretne ideje u Venus projektu i, i u Zajgestu kako štediti, kako raditi, kako se osloboditi zavisnosti od banaka, što ja pričam, što normalno širim već sad u svojoj okolini na svom poslu i e, kod ljudi sa kojima sarađujem da treba se osloboditi kartica, da treba se osloboditi kredita, zavisnosti, da treba na, na takav način onda se samim tim se menja i, i ljudska svest i odnos prema materijalnom i ostalom. Tako da, po meni, e, jedan od bitnijih projekata je promena svesti kod šireg kruga ljudi, a to je promovisanje. To, kad kažem sam promovisanje ideje, nije samo da se kaže pogledajte film, nego im ukazati na druge izvore edukacije gde bi e, mogli da dođe do, do promene neke svesti, do drugačijeg pogleda na svet. Kad se stekne određen broj ljudi koji malo drugačije razmišljaju, onda vrlo lako mogu da se realizuju neki ozbiljniji projekti Ehm, zato smatram da, da treba ukazati ljudima da i to vrlo kvalitetan i vrlo konkretan i potreban rad, znači raditi na promovisanju promene svesti kod ljudi i ukazivati na neke jednostavne stvari, znači oslobađanje od ekonomske zavisnosti, od, od eh, banaka, oslobađanje od eh, nekih drugih stvari, tako da je, ja mislim, neophodno i na tome raditi pre nego što donesemo konkretne projekte, jer će svaki taj konkretan projekat neka osoba koja nije dovoljno svesna zloupotrebiti, tako da. Mogu li ovaj sme, Damjane, izvinite? Ovaj, ovako, ne znam koliko vas je slušalo, Pitera pre par dana je pričao upravo o ovome. Znači, prva stvar, evo, ovdje konkretno kod nas treba da se organizujemo. Još uvek Dobro, vi, vi Sloveniji, izvinjam se, već ste na malo većem stepenu, ali mi ovde prvo treba da se organizujemo, zatim da širimo reč. Znači, i sam Peter je rekao, mi trenutno ne možemo mnogo. Na, najbolje što trenutno možemo da uradimo je da širimo reč, da ukazujemo ljudima na to dok ne dostignemo neku uh, masu, znači kritičnu masu sa kojom možeš već nešto da uradiš. Jer mi sada, da se skupi nas 10-15, izađemo na ulice, napravimo protest, mi nećemo biti saslušani. Ako nas se, se skupi 15-20 e, hiljada, e to je već nešto. Ako se skupi 150 hiljada, to, to je ono e, š, čemu težimo, znači, a kad se skupe milioni, tu smo već nešto radili. Znači, trenutno najbitnije e, organizovati se, širiti reč. E, pored širenja reči, znači, treba ovaj, ko može da doprinese, naravno, lingvistik timu, da, da prevodi se ta, sav taj sadržaj kojega ima dosta na internetu, ali treba ga prevesti na naše jezike koji ima mogućnost, znači radi se gomila sajtova, gomila projekata koji ima mogućnost da priča nešto pred masom, ko je dobar sa time, mislim da napravi neku tribinu, nešto i da ukaže masi na to, da, da napravi neki videoklip, bilo šta, znači kako god može da se do, doprinese, ali naravno on, ipak e, to, je, to je samo onako e, pored ovoga glavnog znači širenja reči, a fokus je na Venus projektu, ne Venus City, nego Venus projektu i uh, E, tom načinu razmišljanja i života, znači scientific method, Venus projekat i e, to je to, ukazivati na greške postojećeg sistema naravno, znači trenutno e, bez mnogo tih zavera protiv Mislim, nisu to nikakve zavere, to su realne činjenice, ali ljudi gledaju na njih kao zavere, a, a to ovaj nije rešavanje nikakvog problema. Znači, to je već urađeno i to je tako i mi možemo samo da ukažemo ljudima na to, dok Venus projekat već radi na nekom poboljšavanju života. Naravno, tu su i uvek neke male akcije, znači kao što ste vi u Novom Sadu organizovali protiv genetski modifikovane hrane, nemam pojma, možda organizovati uh, Ehm, neko čišćen ekološko bilo šta mislim e, ali to je sve ono sporedno koje e, je e, u višku vremena ali najbitnije znači širiti reč dok stvarno nemamo mogućnosti nešto da uradimo. No, to ja mislim, ali izvinjam se što upadamo rekao reda ovaj, E, da ne upadnemo u klopku da se zaletimo i da onda izgubimo energiju na nekim promašenim stvarima. E, ljudi se dobiju elan, e, zamisli se neki projekat, krene se u realizaciju, onda vidi se da tu nema snage, onda se umesto da se realizuje neki projekat, izgubi se i vreme i snaga i elan i onda se ceo taj deo raspadne oko toga. Znači ne treba imati velike apetite, ne treba sad umišljati da mi možemo napraviti neku veliku revoluciju ili da možemo organizovati neki veliki projekat i ostalo. Po meni su ti sitni mali projekti vrlo dobri ako se omasove i ako počne da bude u ljudima sve za, za dalje. Znači... Mogu je samo da se nadovežem. E, Izvini se, mogu samo nešto da kažem, zaboravio sam. Ovaj, sad me Peđa podsjeti, uglavnom to je isto i Peter rekao, znači ne treba trenutno jer mi ne možemo ništa da postignemo, mislim možemo ali to nije ni, ma, ni deo onoga što mi želimo, a možemo da izazovemo i negativne posledice, znači ako se skupi nas 15 e, i napravimo meeting, to će izgledati kao neka glupost, neozbiljna, kao neki obični nered i time ovaj, ništa nismo postigli. Cilj je znači dovoljno njih a, a, a, okrenuti ka tome i onda ovaj sačekati pravo vreme i, i izaći naravno sve, sve mirnim putem to je posebno naglasio znači sve što mirnije moguće ali cilj je znači da mi dobijemo medijsku pažnju, ali pozitivnu medijsku pažnju, znači ako oni vide da smo mi ozbiljni, da nas ima, to je nešto drugo od uh, skupljanja nas 15 recimo. E, dalje još ovaj, i on je naglasio znači da ne treba sada ljudi da potpuno ignorišu ovaj sistem. Mi dalje živimo u njemu i on je takav kakav je Znači, uh, ako mi sad ovaj, odlučimo da ga bojkotujemo, mi ćemo otprilike naškoditi samo sebi. Uh, naravno postoje stvari koje mogu da se bojkote, ali ne možemo ceo sistem još uvek da odbacimo, jer on, on će postojati, hteli mi ili ne, znači drugo, jedno je vizija, drugo je realnost. Uh, ali ako odluči nas a, 3-4 miliona recimo lupna sad u Srbiji da prestane da plaća porez, da prestane nemam pojma a, šta oni mogu tu onda e, to je već onda gotovo i kad tome se teži znači e, hoćemo medijsku pažnju i širenje te reči Ja, da, samo toliko sam ja. Da, s time što si sad zadnje rekao, ja se jako slažem. A, mada ne bi se mogao slagati sa tim 15 ljudima, ja, ja mogu reći da možda nas bilo 15-20 e, za Z-Day koji smo organizovali, bili tamo, kad smo pozvali ljude koji su već bili članovi, više ili manje njih nije ni bilo, i znači nas 15, znači band, i ti koji smo bili uh, na, na samom štampu ili gdje smo davali i ti koji smo bili na rajonu i davali uh, flajere, uh, napravili smo, mislim, jako puno, izvini, nemoj mi krivo shvatiti, ali 15 ljudi može za moje, mojem pojmu jako puno napraviti. Više je groznije ako imaš 100 ljudi koji nisu organizovani i, i, i svaki radi nešto po svoje. Mislim, ja bi se više bojao toga nego 15 ljudi koji recimo imaju bend e, i ne znam, imaju štant i, i, i šire ideju. A, e, što se tiče a, e, toga što je Peđa rekao a, i za svaki projekat i to što je, i što je Peter Joseph rekao za, za svaki projekat treba double research Znači, za svaki projekat u, kojeg, u kojeg se ide, treba ga dva puta provjeriti da li je on uopće, da li se ga uopće može napraviti i da li je on uh, uopće kom, kompatibilan. I, i, i, I što sam te još tu, tu ćete Milane samo nastaviti, uh, e, to isto što je Peter rekao, uh, od svakog pojedinca se očekuje da napravite na Facebooku uh, neko objašnjenje kao što je neka žena napravila taj Venus Project Challenge, i, i da bi svaki snimao samog sebe, e, pričao o tome i dao to na Facebook i vjerovatno bi s time se mnogo stvari e, dobile i da se organizuju neka predavanja e, za, za, za ljude koji mislim za, za, za ljude koji nemaju posla recimo ili za ljude koji su u najvećim uh, uh, u, najvećom, u najvećoj krizi financijskoj. Ja mislim da su te, te ljudi ciljna, ciljna publika nas svih i, i, i, i to mislim da, da, da, da ako, se, ako se napravi dobar tim, može se jako, jako dobro organizovano njih malko ljudi, deset ili možda i manje pet ljudi mogu organizovati takve uh, seminare ili prezentacije po cijeloj Srbiji i po Sloveniji koje bi mogle uh, jako puno doprinjeti, uh, e, ne znam, uh, ako griješim recite, to je to. Izvinjava je samo, mi se nismo dobro razumeli ili se ja nisam dobro izrazio, znači 15 ljudi može mnogo, ali upravo to što ste vi radili, znači širanje reči, ja sam mislio uh, izađe nas 15 sa uh, nekim, nemam pojma, parolama i odlučimo da prestanemo da plaćamo nešto sutra preko sutra ili da zahtevamo nešto da nam se da sutra preko sutra znači to ne vredi ali naravno treba ovaj izaći kad god se može organizovati ne, neki događaj kao a, zide ili nešto ali to je dalje širenje reči to, to je moja poenta e, izvinjam se ako sam se malo pogrešno izrazio ali to sam hteo da kažem i stvarno ovaj, e, isto što, što si ti rekao, bolje 15 organizovanih nego 100 neorganizovanih, upravo sam to rekao, znači organizacije, širenje reči. E, ja bih se dovezao samo, vi previđate jednu stvar, ja se slažem s vama, ja sam protiv isto priča o teorijama zavere, pre svega zato što e, to nisu same teorije, nego već je to činjenično, može se proveriti. Kako vi mislite da nekog uh, probudite, osim da mu ukažete na, na greške sistema koje se vide kroz pod navodnicima teorije zavere. Znači, malo je kontradiktorno to što mi o čemu pričamo sada. Mi kao više to nećemo da promovišemo, a mi smo preko toga došli do određenih saznanja. To je, ne kažem ja, znači da, da treba to promovisati, nego se sam pitam, pa eto, pitam i vas, nije li to malo absurdno, znači šta je nas na, navelo ovaj, da mi razmišljamo tako i da gledamo svet kao veliku korporaciju i kako određene porodice to sve stavljaju u svoj radi svog ličnog interesa i gledaju nas ko obične piliće na farmi. Ovaj, ne, nešto je moralo da ukaže na, na, na to. Ovaj, Da, ovaj, treba to naravno prikazati ljudima da znaju šta se dešava, ali ne treba drviti o tome preterano. Znači treba im ukazati na to i uh, usresrediti se da im ukažemo šta je Venus prakat i kakve su mogućnosti i koliko to dobro može da bude. E, ja opet govorim o promociji ideje i normalno da to može i malo ljudi da uradi, može i više ljudi da, da radi na tome, nije problem, ali u promociji ideje širanja projekata zbog potrebe uh, menjanja svesti kod ljudi kao preduslova da bi se bilo šta drugo uradilo, Ovo ukazivanje samo na greške sistema, to se radi svakodnevno. To možete pročitati u svim novinama, svi pljuju sistem, svi pljuju da, da ne valje ovo i naši širi na globalnom nivou. To radi cela opozicija, to rade svi u svetu i sa koliko uspeha, da, ništa uspeha. Mi ćemo se samo utopiti u tu masu neke opozicije ili nečega ako budemo samo ukazivali na, na te greške u sistemu. Mi možemo, o, po meni, više raditi na buđenju svesti da ljudi sami shvate da, da sami greš u tome. Vrlo jednostavno prikupiti masu ljudi i kaže ajde u revoluciju staniti za mene, da ajde ovaj da uzmemo motke i da menjamo, mislim da analizujem, pričam da menjamo nešto. Ali je a, mnogo teže, ali po meni mnogo efikasnije da ljudi sami u sebi pronađu te greške i da ne mora onda vija nekog drugog da skida odgovornost sa sebe, nisam ja kriv, oni su me nametnuli tih par porodica u svetu, vlada celim svetom i mene su uništili nego zašto ja pristajem da ja uzimam kredit, zašto ja pristajem da se zadužim kod te banke koja će te pare dati nekom tom vlasniku, zašto ja volim e, ta materija, te materijalne stvari i omogućujem drugima da vladaju sa mnom. Znači, buđenje svesti kod ljudi da su oni, da ne kažem oštro odmah, da su samo oni krivi za, za to što im se dešava, nego da su i delimično i oni za to. Znači, ako probudimo tu svest kod ljudi, onda će početi drugačije da razmišljaju i drugačije da gledaju, da se oni sami odreknu toga i da se to o, postepeno onda sam sistem će se urušiti od sebe kao što isto banalizano ako svi prestanemo da, da koristimo te kreditne kartice banka će se sama ugasiti nećemo morati mi da je srušimo a za druge neke konkretnije projekte za neku revoluciju mi nemamo da ne kažem sad što nemamo snage ali nemamo trenutno rešenje isto jedan banalan primer možemo čak i da skupimo dovoljno ljudi da možemo da iznesemo da promovišemo ideju da omasovimo ideju, da kažemo ajde da srušimo tog monopolistu lupam ili Mišković ili nekog drugog, ajde da nedelju dana ne kupujemo ništa u maksiju. Nije problem ako imaš masu iza sebe da to uradiš da niko ne kupuje i da se taj maksi sruši, ali šta ćeš onda sa 20.000 porodica koje su zaposlene u tom maksiju, mislim 20.000 ljudi radi u, Delti, i ima svako nekog člana koji održava celu porodicu, šta s njim? Znači, mi nemamo rešenje iza toga. Prema tobe treba menjati samo po meni trenutno sve. Kod Evo, evo, ja, ja biti Peđa, daj mi pola sata, točno biti na to što si sad rekao, odgovorio jako jednostavno i jako fino. Ne znam da li je to sad uh, tema za sastanak, puno puta se ponavljam pa mi onda bed da, da puno ljudi uh, ne čuje istu priču, ali to što si sad naveo, to je sasvim jednostavno a, i, i, i možemo otići u neku drugu sobu pa, pa ti to sve iznosim kako je to jednostavno napraviti a, i, i, i, i jako bi bio zadovoljan da ti mogu, da ti mogu nuditi odmah rešenje na, na, na, na tu tvoju spiku. Le, odmah, odmah ovde da se dogovorimo nikakve revolucije, nikakve revolucije, svi znamo da je to glupo, svi znamo da je to voda na mlin tom sistemu, znači nema revolucije nikoga, nikoga, mi ne skidamo dole, sve što mi moramo napraviti jeste to da se udružimo i da političaru stisnu rep između noge. Ne da ih mi a, bati, da im damo batine, da ih kamenjamo, to je, to je sve primitivno, to uopće ne bi išao, ali i, stvarno ti želi Peđa onda negdje obrazložiti na brzinu kako se to sredi. Ma, nije, nije, izvini Damjane, nije on to ni rekao, znači nije on to direktno rekao, nisi ga razumio baš. On rekao da možemo, ali pa, ne da. direktno. Ovaj, mogu samo, znači, upravo ono što je Peđa govorio, uh, mi treba samo njima da pokažemo put, a oni sami moraju da vide da je to ispravan put koji treba da se izabere, znači ako ti staneš iza nekoga i vučeš ga non stop, e, ajde uradi ovo jer ja kažem da je to ispravno, ti nećeš ništa postići, on mora sam da vidi uh, da je to ispravno i e, sam da želi da uradi, a ka kako treba im pokazivati i ukazivati na sve te greške, na sve te teorije zavere, ali ne, kao što sam već rekao, ne treba drviti o njima, nego im pokazati šta uraditi da se to promeni i treba onda sami da vide e, da, da je to ono što u stvari treba. A što se tiče toga, znači i Peter je naglasio bez ikakvih e, trenutno e, protesta protiv nam pojma nečega, mislim, jer stvarno nećemo postići ništa i sve mora da se reši znači mirnim, totalno mirnim putem, ali kad, naravno kad budemo imali uh, dovoljan broj ljudi, bukvalno to, znači mi kada se skupimo, mi nećemo morati njih da rušimo, znači samo odličimo, mi nećemo da platimo porez, mi nećemo da platimo uh, račune, mi nećemo ovo, mi nećemo, znači nećemo ništa da platimo, oni su sami gotovi, znači nema tu šta dalje. Ej, ali, ali, ali tu, tu, tu, tu mora biti jedna stvar isto uh, izražena. Ne možeš ti uh, to, to je, ne možeš ti danas, odnosno na sutra, a, reći ja neću plaćati poreza, jer ako e, ovog trenutka ili sutra ili za mjesec dana ili za godinu dana ne plaćaš porez, i neka milijun ljudi ne plaća porez, bit će još veći kaos. Jer će se ekonomija toliko sloniti, a, a na naš život ovisan je od te ekonomije. Tako da ni to nije dobro rješenje. I, i, tu, i, tu, I to sam pisao Peteru, ja osobno pismo, da da, vjerovatno se previše radi o promovisanju, a ko radi ko radi na, na, na, e, na nekim sistemu kad bude stvarno kritične mase dostignute, šta onda? Ko je sebe fokusirao na, e, ko, ko, ko se je fokusirao u tom e, momentu, i to sam Petera pitao, ko, ko se je fokusirao i ko radi o tome da, da priprema već drugi step, znači prvo je da se nekoga osvijesti i onda se svi osvijeste, ko radi drugi step. I onda odjednom bit će hrpa ljudi koja će odjednom želiti sve besplatno, a to je na tu ekonomiju nemoguće. I zato kao što je jedan lik iznosio, ako, ako, i kako kao što smo mi u Sloveniji, mi smo odmah uzme, uzeli i euro pa odbacili i dolar nego, nego je euro i tona su skupa radili još, još, uh, još godinu dana i više i danas još uvijek imaš na računu euro i dolar. Samo zato da ljudima ne bude zbrka kad su makroekonomi računali, vidi su da će biti totalna psihološka zbrka slovenaca zbog tih tri nula i onda ni jedna nula, odnosno jedna nula. I, i zato su išli postepeno nije odmah e, bojkot, puf, ajmo, jer, jer ako bi se dogodilo taj bojkot, da danas, sutra niko više ne ide u banku, da niko više ne koristi uh, javni prijevoz, slušilo bi se sve i bio bi još veći kaos. Znači, trebaš malko promijeniti okolinu ako želiš, i to sam isto Peteru naglasio, ako želiš da se čovjek počinje promjenjivati. Čovjek se samo od sebe u toj okolini uh, neće, neće promijeniti. I, i da, i ako, i ako, i ako ideš, i ako ideš uh, tim regijama i, i selima gdje uh, govoriš ljudima da je tehnologija čovjeku prijatelj, a ne, uh, ne neprijatelj, I, i, i, i da svima daš mogućnost da odu na internet, znači ako ti nekog uputiš na internet, da mu daš točnu adresu kamo ići i da ima sve na slovensko, više ljudi će otići na internet i, i, i ustvariti svoje mišljenje. Znači, naš cilj ovde, kad budemo išli uh, e, uh, e, uh, e, uh, širiti uh, riječ i svijest, mi ćemo reći mi želimo samo da znate da mi postojimo, a, a vi si sami napravite svoje mišljenje. Ovde imate naslov, odite gore sve na slovenskom, samo kliknite i dobivate, i dobivate van i vi samo čitajte ili se printujte ili što god radite. I onda nam pošaljite svoje mišljenje. I, I to je što stvarno želimo napraviti. Ni ne bi želio otići negdje i reći joj, Vilnius Project je bolji, ovo što je sada, to je pičkin din. Izvinite što ovako moram reći nikad ne bi se ovako izložio, nego bi samo iznosio e, činjenice, pa se neki ljudi sami naprave e, svoje mišljenje. I, i, i, i, i dakako, pored toga, e, ljudima dat na znanje, svima dat na znanje da postoji tehnologija koja bi mogla u, u, dobi pet godina sve, sve, sve, sve svi bi mogli imati besplatnu energiju, ja mislim da je to ključ do svega. Kad imaš besplatnu energiju, onda bojkotiraj kartice, onda bojkotiraj sve ostalo. Ako ti nemaš, eh, ako ti nemaš besplatnog grijanja, besplatnog eh, krova nad glavom i besplatnu hranu koja se može postići sa hidroponikom ili aeroponikom, znači free energy, e onda možeš početi eh, sistem, sistem polako kensla a dok nemaš nekog, nekog, ne, nekog temelja iz kojeg počinješ, bolje, da, bolje da, i ne, da i ne probaš srušiti sistem, jer će biti još veći kaos, vjerujte mi. A, vidio je, samo da, da ti tu aj, e, nešto ukažem, znači tu, tu se ne planira da a, okupi se dovoljno nas u Srbiji, znači koliko ima nekih 10 miliona građana, okupi se 2-3 miliona, i mi uspemo nekako, ajde da ga srušimo. Mislim, ovo je samo teorija. To nije poenta isto. Znači, poenta je kada dođemo do 51% ljudi u celom svetu. U celom svetu, ne u jednoj državi, nego uh, u celom svetu. Znači, tih 51% kada dođe, onda uh, treba srušiti. Znači, ali onda će tih 51 ljudi po znati šta dalje. Znači, a dalje je Venus projekat. I, i dalje kad, kada nema, onda tek možeš da gradiš osnovu. A ne, vidi, dovoljno je 35, ali šta ćeš sa onih 8, uh, e, izvinjam, sa onih 65 koji će da naprave nerede? Šta ćeš sa njima? Znači, treba ti preko 50 uh, procenata da ti možeš nešto uraditi, a, a, a da to a, ne dovede do trećeg svetskog rata ili do totalnog kolapsa. Znači, dalje je venos projekata. Naravno, to se neće desiti u naredne 2, 3, 5 godina, to će desiti za Ok, možda nije dovoljno ni 51, ali treba preko 50 u svakom slučaju a do tada, tad će verovatno ovaj, biti tehnologije da se sve to reši i a, ima, znači, ili će bar biti ljudi koji će tada već ozbiljnije da urade Venus projekat. A kad se to uradi, znači, treba samo preći na njega i to je to. A da bi prešao na njega, a, moraš da srušiš sistem zbog onih 1% ljudi na svetu koji ga drže jer oni neće tek tako uh, odustati, znači moraš da ga srušiš da bi uh, mogao nešto novo da izgradiš, ali naravno to novo treba da je do tada razrađeno, isplanirano i uh, sve treba u isto vreme da radi, jer drugačije ne vredi. Evo, ja samo na da brzinu onda tebi Peđa pređem reći. Prvo ću vam samo jednu stvar reći. Previše previše i premalo ste se svi fokusirali, nemojte me krivo shvatiti, na probleme, regionalne probleme. To što mi gledamo na Zeitgeistu i to što je i, i, i, i, i, i Jacques Fresco koji je Amerikanac, nije Europejc, nego je Amerikanac, kod njih moraš slušiti sistem, jer kod njih je uh, korporatizam 100%, 50 puta veći nego u Europi. To je prva stvar. Druga stvar, zbog te korporacije kod njih moraš ići na to da, da srušiš, a ne u Europi. U Europi tebi ne treba nešto srušiti, zato jer su ljudi toliko inteligentni, odnosno imaju tu mogućnost da mogu jedno sa drugom pa polako nešto preuzeti i nešto pustiti. Znači, ne ideš odmah nešto canceluj i odmah nešto novo uzimaj, to, izvini, To je prva stvar koja je za mene utopija. Druga stvar, nikad, vjeruj mi i vjerovatno je PJ to kaže teori, te, teori, uh, u teoriji, a ja u to, izvini, ne vjerujem da ćeš ti odjednom 51 ili 35% na zemaljskoj kugli koja će se odjednom odlučiti, ajmo mi Venus Project. Ne vjerujem u to. Nemoguće je, premale grupe su, premalo influensa je koji bi ti dao da bi mogo na svakoj regiji uh, početi raditi ili ti trebaš imati 51% Amerikanaca da možeš početi, pa da onda država Amerika uh, dadne uticaj na ostale zemlje da se i treba promijeniti. Ne možeš ti imati 50, ne znam, 30% u Srbiji, 30% u Sloveniji, 30% ili još manje poslo u svakoj maloj državici, još uvijek nemaš većine. A da ćeš ti skupiti kao svet 51% ljudi koji će doći skupa iz Amerike, ne znam, iz um, Europe i, i, i iz Afrike i odjednom svi u jedan glas reći, e sad Venus Project, izvini, to je teorija i to je za mene nemoguće. Ja ću vam samo dati primjera kako, se, kako je počeo prvi svjetski rat, opet od, od jedanput e, počeo je na, jedno, na jednoj lokaciji pa se raširio svugdje okolo. I to što ja, i to sam isto izneo na sastanku, ali nisam dobio odgovora, da ako se, ako se movement kao Greenpeace, e, gdje, gdje oni sebe fokusiraju? Ne fokusiraju se, e, fokusiraju se po cijelom po cijeloj zemlji pomalo, a imaju neke planove gdje rade skupa, recimo na Antarktiki štite recimo da, da, da se ne rade nove nafte, znači ulože svi svoj efekat i odu na jedan kraj, na jednu regiju i tamo probaju izboriti za ono što se bore. I, I vjeruj mi Milane, nemoguće, nemoguće, pitaj Pitera, nemoguće je u 100, narednih 100 godina da ćeš ti skupiti ljude jer su ljudi što više patri, patrioti, što više se drže za svoju zemlju i, i, i nemoguće da ćeš ti jednom skupiti. Da, onda mora sve, sve izgaziti, sve izgaziti pa na novo početi ali ako će se izgaziti sve, vjeruj mi, opet će elita prva preživjeti. A mi koji smo obični smrtniki umrećemo i ništa, ništa, ništa, ništa nismo postignuli jer elita će još uvijek živjeti i još uvijek voditi. Samo će zreducirati malo naroda kojeg je previše na tom svijetu i to je to. I ako pitaš mene Zeitgeist pokret bi se morao fokusirati na jednu regiju i tamo postić i onda bi okoliške regije videlo da se da i počele bi kopirati. To je to. I, i kažem još jednom, e, pro, probajte naći probleme u svojim državama, pa, pa, pa na tim problemima apelirati kad, kad dadnete predavanje. Nemojte se sloniti, kako kaže Amerikanac u Americi, kad mi, recimo, jer on uopće ne zna nema pojma, ni pita ni niko šta se događa u Rumuniji i Bulgariji. Evo, toliko, izvinite, izvršio, završio. Mogu je samo nešto na Ovako, prvo ne možeš da upoređuješ prvi svetski rat sa ovim pokretom iz jedne proste činjenice. On se proširio jer je odgovaralo tim ljudima koji su bili na vrhu, a ne vojnicima. Nisu vojnici rekli, e, ajde borimo se ovdje, što ne bi išli tamo da se borimo, volimo mi to. Nego odgovaralo onim ljudima na vrhu imali su više profita, naravno. A, a dobro, ovaj, sa, samo navodim primere je, je upucao a, a, a, austrijskog monarha pa je počeo svetski rat. Ne, ja ništa ne primjeram dati kako jedan moment, jedan moment na jednoj regiji može utjecati na cijeli svet. Čeka, a ti, ti stvarno ovaj misliš da je to zato što je ono upucao? To je samo po razlog koji su oni naveli, ali to nije povod. Ali ajde nećemo o tome, nego ne možeš gledati, ja sam mislio, znači pod tih 51%, 51% u svakoj državi, ne možeš da gledaš 51% na svetu s prostog razloga, pogledaj koliko ima Kineza, a pogledaj koliko ima uh, Srba, Slovena itd. Uh, dobro, pogrešno sam se opet izrazio, ali uglavnom mislio sam po 51% u svakoj državi mora, jer eto ne možeš gledati, znači pogledaj Eh, oni su milijardama nas ima manje nego u Njujorku. Znači, cela nacija je manje nego što ljudi ima u Njujorku, tako da na to ne može da se gleda nikako, znači, ali mora u isto vreme svuda da se desi. E, time što ćeš ti u jednoj regiji e, napraviti, a, a u drugima neće biti ni blizu, e, opet ništa ne postižeš, uvešće toj regiji inflacije, oni verovatno neće moći i sve sami da odrade i to je to. Znači, evo pogledaj koliko država je pokušalo to i šta im se desilo. Znači, pokušali su da kažu ne Americi i to jednostavno a, pod ovakvim sistemom ne može i, i to je to. A a, kažeš evropljani su drugačiji znači evo sada gledaš kako svet ide i gledaš kako mi idemo koliko će nama trebati e, da, da skupimo taj broj ljudi i koliko će se svet promeniti na gore do tada znači e, koliko će i ovaj deo biti korporatizovan koliko će e, postati amerikanski A, uglavnom, ne mogu sad spetlja mi se jezik, koliko će Amerika da dominira svim tim. Tako da ne vredi, znači ceo svet mora u isto vreme, a eto, hvala Nenade. A, uglavnom, ceo svet u isto vreme me mora, inače ništa nismo postigli. A, a ne, nema? samo 51% od svih država zahtevao, uh, mislim da bi bilo izvodljivo automatski i verujem da bi i Evropa prihvatila Venus projekat kao opciju, a ako bi Evropa, onda bi i Amerikanci digli nogu da se potkuju. Pa nisam siguran. Treba razdvojiti cela ta a, treba razdvojiti celu tu ideja pokreta i koliko sam ja shvatio otprilike i Venus projekta i taj Tajgesta da se svodi uh, na uh, jedan deo pokriva globalni deo, znači um, uh, preduslovi je promena na globalnom nivou, znači vrlo je teško to uraditi na lokalnom nivou jer doći će neko drugi da ne banalizujem stvar, ako ti napraviš nešto super u jednom regionu, doći će neko iz drugog regiona da te opljačka, ali ne da pregleda to tvoje, sad će uraditi tamo. Znači potrebna je promena svesti na globalnom nivou. To što i Peter i što je Žak govorio da treba raditi na širenju ideje, raditi na širenju ideje, zato što po meni e, postoje tehničke mogućnosti da se to odradi. Znači ako kaže e, Žak da, da postoji tehnika da mi za 10 godina uspemo da napravimo resurno baziranu ekonomiju ovde, e, to, to i ja verujem da postoji, ali ne postoji sistem kako to trenutno uraditi, kako to plasirati. Znači nemoguće da se čak ni 51% ljudi više da se e, opredeli za tako nešto, morala bi da se uvede neka diktatura ili nešto drugo da se ostali deo populacije primora na to, da neko ne dođe da pljačka i, ili nešto drugo. Znači mora doći prvo do promene kod svesti u ljudi. Prva stvar kad mi pričamo o resorno baziranoj ekonomiji da da će sve moći da, da, će, da je planeta zemlja dovoljno, da svi imamo dovoljno, da svi radimo pogledajte malo oko sebe, sve se svodi na to, znači svi ćemo moći da imamo kuće na moru. Svako će ti to prvo pitanje biti šta ako svi pomisle da će imati kuću, kuću, da može da ima kuću na moru. Dok ljudi tako razmišljaju, ništa od toga ne može da bude. Znači prvo promena svesti kod ljudi, pa onda da, im, e, onda da, da svi zajedno prihvate neku ideju da rade ti ako napraviš regionalno jedno etnološki neko etno selo samoodrživo ili samoodrživu regiju ili samoodrživu državu, doći će neko sa svog pljačka, dogodovi oko razmišljaju drugačije, ili da je ucen, ili da je udere ekonomske neke sankcije i sve ostalo. Znači, e, na globalnom nivou ja mislim da tu nema još rešenja kako će se to reći i zato se insistira na promeni svesti kod ljudi, da bi se izvršio neki evolutivni skok svesti i da tek onda otkrijemo kako ćemo to da promenimo. Trenutno ja mislim da niko nema ideju kako to može da se iznese, kako to može da se odradi. Tehnički imamo, znači tehnički može da funkcioniše, ali ljudi to trenutno neće da prihvati. Znači treba da svi počne da menjaju svest malo pomalo da dođe do nekog evolutivnog skoka u svesti ljudi i da će onda se ukazati, onda ćemo biti sposobni da dođemo do nekog odgovora. Trenutno možeš E, ne možeš rešiti problem a, a, na način na koji je do njega i došlo. Znači moramo na drugačiji način prići problemu, a trenutno ne znamo kako. Znači širimo sve, menjamo sve kod ljudi i onda će odgovor sam doći po sebi, a mi ćemo imati spremnu tehnologiju da ga primenimo. Da, da, upravo si što kažeš, ovaj, pristup, pristup treba definitivno. Upravo to, znači isto što smo pričali da neće postići nas 15 ništa do kritične mase isto ne može postići jedna regija u odnosu na čitav svet. Znači ako smo mi Balkan recimo dovedemo do 90%, a evo pogledajte samo Bliski istok, koliko je kod njih sistem drugačiji, znači šta onda da radimo? Opet ništa nismo postigli, treba ovaj, svi odjednom, a tehnologije će sigurno biti tada već da se uradi, znači najbitnije otvoriti, znači buditi svest i otvoriti oči kako do toga. Normalno i za to je najbolje koristiti te male projekte, ja kažem ne, ne da treba samo raditi na promociji ideje, ali kroz neke male projekte, znači probuditi ljudima kako da koriste ekološki um, e, energiju, da koriste toplotnu energiju sunca, da štede na ovoj strani, da štede na onoj strani, znači da vide da to može nešto drugačije, znači ti sitni projekti su ostvarivi, reći ljudima kako mogu da uštede, reći ljudima gde mogu da uštede, reći ljudima kako da se oslobode zavisnosti od sistema i ovoga ostalog da bi se budila sve. A onda kad svi počnemo da razmišljamo na taj način, onda će neko doći sa idejom, pojavit će se neki genije, da kažem, neko sa, sa idejom kako to treba rešiti. Tako je, tako je. Ljudima je malo e, teško odmah krenuti sa pričom o Venus projektu, pogledajte samo, ljud, ljudima je jako teško da shvate život bez novca, oni to uopšte ne, ne, nemaju uh, tako nešto u svojoj glavi kako bi izgledao život bez novca, nemaju predstavu, gledaju te belo, a ne o komplet Venus projektu. Upravo to, znači treba postepeno otvarati oči i onda uh, tako ti mali neki projekti, kad se dođe do dovoljno ljudi, to, to se mora odjednom uraditi u celom svetu, ali ta, ta će ovaj, ja, ja računam, znači, ta, razmišljao sam u takvom pravcu, znači ako bude tih 51% u svakoj državi i ovih 49% će tad bar nešto znati o tome. Biće tehnologija na a, e, nivou da se to može uraditi, imat ćemo ideje kako, I, imat ćemo spreman plan šta kada se sistem sruši i, i to je to jednostavno. Um, tačno da treba samo sprečiti da to da neko ne uzlopotrebi kao što je uvek do sad neko menjanje sistema, neko uzlopotrebi da bi postavio svoj sistem e, takođe nakarada. Znači mi ćemo imati tehniku spremnu za to, ali treba ljudi da, da većina ljudi ne pokuša da zloupotrebi to i da e, izvuče neki profit iz toga. Znači sve se svodi, trenutno mi nemamo kon, konkretnu ideju šta, šta uraditi, ali se svodi na, na, pa, na fazu, ne znam da ste čuli ste prilike za efekat stotog majmuna o, o priči nekoj. Znači, ako dovoljno ljudi počne da razmišlja na jedan način, jednog trenutka će se ukazati i svima ostalima. Mi to ne znamo kako sad odjednom da objasnimo svima ostalima, ali treba gurati do neko i ja se nadam da će onda doći do kolektivnog nekog buđenja sveta i da će onda mnogo biti lakše sve uraditi. Trenutno nemam konkretan papir kako to raditi, ali jedan od načina je i ovo samo promovisati i buditi svest na bilo koji način. Sve je dobro što se radi. čuju samo za Venus projekat, neka ga imaju u glavi pa setit će se, aha, to je ono što su pričali, znaš, mislim, e, to, to je to, to je to. Upravo to, a kad ti imaš preko 50% koji su baš ono zagrani za to, pa nema šanse da ovi nikad nisu čuli. Mislim, evo, glup primjer, ali evo, religije. Imaš nam pojma koliki broj hrišćana, ali ostali znaju za hrišćanstvo i to je to. Šta mislite samo ajde prestanemo snimanje, mislim da je sastanak kao sastanak gotov, pa možemo nastaviti onda neku opuštenu priču. Uh, da, imaju timovi, izvinjavam se, Nenade, uh, ti si ima neke timove na umu. Da, ovaj, Nenad ima timove i otkucaj tamo nešto. Ovaj, ono što sam ja rekao Nenadu, što, što ću reći svima i, i što mislim da, da tako najbolje funkcioniše kad trenutno imamo li, linguistic team, imamo development team koji rade kako rade. Kogod hoće da se oformi novi tim, ja bih molio da dođe sa, sa, to, sa tom idejom, sa, sa predlogom, e, ajde da napravimo ovaj tim, ja ću biti koordinator, ne ja kao ja, nego taj koji dođe s tom idejom, u ovom slučaju Nenad hoće ovaj, da, da se napravi neki tim, ja sam ga pitao, hoćeš da budeš koordinator nekog tima, pošto ne možemo, o, ne, ne mogu ja sve da radim, ne može ili bilo ko od nas ne može da, da bude na sto strana, nade, ako hoćeš da budeš, šta si rekao, medija, tim, sastavi neki kratak opis e, o, o čemu se radi, ljudi kad dođu da imaju kome da se obrate, da dođu tebi da se obrate, e, to se radi, radi se fotografija, radi se muzika, radi se videoklipovi, šta hoćete od toga da radite, predstaviš im, čisto da ih dočekaš, da, im, da ih obaveste šta treba, vidjet ćemo ko ima iz globalnog medija tima da, da te kon, o, uspostaviš da kontakti s njima da, o, da, da se uputiš šta oni rade pa da sarađujete, da koristite nešto što su već oni uradili i da se sarađuje sa o, svim timovima globalno. Mm, tim za za, o, zadužen za tako nešto, Mario bi trebao biti communication tim, Da, definitivno, ako kao da privučemo pažnju zgodnim curama. Ovaj, ali ne cure bez mozga, treba neko ko zna čemu priča. Uglavnom, ovaj, bit će i novi tim, a, zove se Technology Team, a, radit će na a, razvijanju tehnologija koje mogu a, da posluže našem cilju, znači koje mogu da se primene i sada, a ne kad dođe Venus, ali naravno i za Venus. Pa ako neko ovaj, zna nešto, to je to. Biće još timova, biće uskoro na zvaničnom sajtu, ali eto samo malo napred da vas uputim. Sad kad si spomenuo medicinski, a, treba će nam i a, pravni tim, to jest mislim bit će globalni pravni tim, pošto ovaj, postoje tu neke začkoljice, znači da mi ne bi upadali u neke glupe situacije zbog eto, neznanja, treba će neko ko je voljan, eto, bar da nas posavetuje, znači to je u planu, globalni tim da bude, pa ono, ako Budnjakov bit će dobro i lokal, na, na lokalnom nivou da postoji. Da, pa teško je globalno jer su zakoni različiti svake države. Da, ali može, e, zbog e, za medicinara iz prostog razloga što bi možda i neki health care team e, bio potreban. Nisam razumio, šta ste rekli tu na kraju? Misliš na neko volontersko obavljanje pomoći ljudima i tako nešto? Ne, ne, ne, ne, da, e, mislim na e, zdravstvenu zaštitu u okviru Venus projekta. A, pa, dobro, ja mislim da ne, ne znam koliko je to sad neophodno. Dobro, nije sad neophodno, nego pitam samo da li ima neko, znaš, da možda... No, uvek neko može da, da predloži, ako i neko ima e, mogućnost i znanje da radi i volje da radi na nekom projektu i predlogu koji kasnije može da se iskoristi trenutno, a sigurno to treba početi na vreme ako ne ima neko voljen da radi neka istraživanja ili na, na mogućim rešenjima što da ne. To mladi ljudi, studenti vjerojatno imaju nekih ideja i šta raditi i kako raditi. Pogledaj Food Matters film ako nisi gledao. Tamo ti je sve rečeno, nema tu više šta da se kaže, ja mislim. <laughs> Mislim, dobro sad, preterujem i ja, ali jako dobar film što se tog dela tiče. Nije... Da, da li je to onaj Food Inc. ili je nešto drugo? Mogao je samo da prekinem, imali još šta bitno sa sastanak, pa da ga zaključimo pa onda da se obučimo uglavnom. E, ne, mene interesuje samo kako ćemo završiti ovo, rekao, nisam bio tu o, oko toga, znači da, da bi se naš oficijalni e, ča, čaper e, bio ovde, znači potreba nam je sajt i potrebna je prijava udruženja. Udruženje ima ono odranije ranije i postoji statut i postoji udruženje, da li i možemo to da preuzmemo ili ćemo morati da registrujemo ponovo udruženje, da pišemo ceo status, šta se radilo na tome, oni su to nama obećali da će dati, e, mislim sa pravne strane, kako je to definisano, da li ćemo morati da, pri, ako, ako e, nam oni ne daju, ne znam kako to da banalizujem, pečat ili nešto drugo, da li će morati sve iz početka raditi, ja mislim da to može da nam odvuče više vremena nego pravljenje sajta i ovo. Ovako, ovaj, mm, e, što se tiče toga, e, trenutno e, dignemo sajt i to je to. Treba ga prevesti i dići. Ja sam pričao sa Matom koji je koordinator za Evropu i sa Gilbertom koji je globalni koordinator. Znači, sve je sređeno, treba samo da prilike damo link i to je to. A što se tiče organizacije, E, na papiru. E, to, to je sređeno, to je Mihajlo objasnio, znači a, trenutno nam to i nije toliko neophodno koliko sajt, bar što se tiče njih. Super, super, to je mnogo, mnogo olakša, znači što manje posla oko papirologije, oko nekih udruženja, oko koje čega, znači najbolje da što pre završimo sve da možemo i da počnemo da radimo, ako to ne mora onda odlično Ništa, znači kažem samo taj sajt da se reši, on, on me pitao da li mi sami smatramo da smo mi spremni da postanemo oficijalni. Znači kad kažemo da smo spremni, mislim ja sam rekao da smo spremni, ali on, kad kao odlučimo da želimo, znači samo da mu damo taj link sajta i to je to. Opće što se ne tiče, neko, može da se zatvori zvaničan deo sastanka ako neko još ima nešto. Ivane, izvoli onda. Pa ništa, mislim, to je to. Sajt ćemo završiti što, što pre možemo, ne, ne obećavam ništa. Ja sam cijele ove nedelje bio na nekoj pauzi, odmoru od svega, tako da bukvalno ništa nisam tako. Sutra krećemo to da radimo i završavamo uskoro timove ćemo rešiti, gledat ćemo da napravimo opis timova tih u nekom Excelu ili nešto, pa kako ko, ko želi da, da bude neki koordinator nekog tima ili nešto, pa da oko sebe sakuplja ljude koji su baš voljni da rade tako nešto vezano za konkretan tim i to ćemo srediti. Evo, Nenad se javio za medija, film, rekli smo sve o filmu i to je to za, o, zatvaramo.